na, kroz pozivanje u Allahu te barek ta'ala vjeru shvatili su kakve se sve mudrosti krivu iz ti iskušenja a ne i nigdje naćete, nećete naći ni jedno dijelo ni jednu knjigu ni pisani tekst da piše mudrost bježanja od iskušenja ili mudrost sklanjanja da te iskušenje ne bi snašlo. Iskreno rečeno, volio bi da vidim ako ima negdje kakvo ovako djelo od nekog od naših šehova. Allah im džel ne dao šehe Uslaj ibn Tevnje, Muhammed ibn Abdu Vahab, ili ashaba, da idemo malo dalje, jel da? Nego naprotiv, ashabi Allahu wa poslanika sallallahu alaihi sallam kada su čuli za ajete e be nasu ali flamin e be nasu ej vitr koje je kul amena vahum laif tanun oni su se redovali braće moja vallahi oni su se redovali gdje u kome uzvišeni kaže misle ljudi da će biti ostavljeni na miru ko kaže mi vjerujemo oni su znali a evo ga tu je handelila dolazi sad šta je Pa dolazi olakšta od gospodara, kaže uzvišeni, mi smo iskušeni da vodili one prije vas, da bi Allah ukazao na one, među vama koji govori istinu na one lažu. Gledajte, a sahabima ovo došlo kao lijek, da kažu, alhamdulillah, sad se još više, držimo sad, ona, ona jekin je debelo narastao, i sad valja sam urat, alhamdulillah, i oni su ove ajete, ajete, jedva dočekali, jedva dočekali šta? Pa da bi proveli opet u djelo. Da će oni biti ti koji Allah te barke tala, nakon što iskuša, neće biti oni koji će ostaviti njegove granice ili postutak, posustati. Pa tako i kažem, i ovaj naziv je mudrosti iskušenja. Mudrosti od onoga što nam danas rade, braće moja i sestre. Allah te barke tala, nam je dao, alhamdulillah, rabbi lalemin, da je to ovako. Jel da? Zbog, mudrost, zbog mudrosti mudrolija danas ove mudrosti i iskušenja mi osjećamo na svojim leđima. Hvala Allahu te barke ta'ala da je tako i hvala Allahu kako i še je bila malo prije govori da nismo mi od ti koji smo šta? Ne daj Bože, ne daj Bože, Allahom sačuva nas od toga nikad uprli prstom na nekog od taguta ili bilo koga da bi ukazali na svoju na muslimane, na muslimane kažem općenito, mislim i na, na novotare i velike grešnike, jel da? Na to mislim. Da nas Allah toga sačuva i da nam se tako, tako nikad ništa, ne, nikad nešto ne desi. U nevolji vjernika, braća i sestre, iz toga što e, neprijatelj stalno nadvlada, ili po, ne stalno, ne stalno, povremeno nadvlada, znači, dominira nad njima ili uzdrma ili počini velike su mudrosti koje zna samo Allah te bareke wa ta'ala jedna, gledajte kad, je, kad, je, kad su iskušenja velika šta će se kod tebe desiti posticanje priluženosti odanosti kome pa Allahu te bareke wa ta'ala to je prva mudrost iskušenja da ti od iskušenja ne bježiš onome koga je Allah stvorio pa ga dao kao sebe tebi za iskušenje, nego da bježiš Allahu te bar kvetala. To je prva stvar. Znači, ta je mudrost da te postiće iskušenje koje je došlo od strane tvoga gospodana, da te postiće na poniznost Allahu te bar kvetala, jel da? odano samo njemu, da, da ga moliš samo njega za pomoć protiv neprijatelja, I gledajte, kad bi stalo bili pomagani, bili nadmašni i sebi i druge, da nam budu, da nam budu počinjeni, mi bi se Allah najbolje zna sigurno osilili i pokvarili. A kad bi stalo bili počinjeni i stalo bili mi neći, uh, ajde da kažem, oni koji će tlačiti uvijek, da uvijek nad sobom imamo nadmašnih neprijatelja, vjera ne bi imala oslonca. Niti šta? Istina obstanka. Mudrost Allah te barake od ta'ala, Njegova mudrost je odlučila da, da omogući ikome da budu čas nadmršni čas počinjeni, jer kad su počinjeni, pokloni su ga Allahu Tabarketala, kajom mu se skrušeni i ponizni. A kad su počinjeni, štite njegovu vjeru, izvršavaju dužnosti koja vjera propisuje, naređuju na dobro i zabranjuju zlo i bore se protiv neprijatelja vjere i pomažu njene sljedbenike. To je mudrost, jedan mudrost iskušenja. Mudrost je u tome. Kad bi neprestano bili pomagani i među, među nisu miješao neko čiji cilj, nije vjere, vjera ili sređenje poslanika, salalao i sve, već samo pridruživanje onom koje je tog momenta jak i snažan, nasupro tome, kad bi uvijek bili i pokoreni, niko se ne bi pridružio. Niko ne bi prišao. Allah te barake od tala je odredio da sad oni imaju vlast, pa sad drugi nad njima vladaju. Sad ovako, sad ovako. Tako se može raspoznati šta? Onaj ko želi Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, od onoga ko ne želi ništa osim ovoga svijeta i slave, braće i sestre. To je mudrost iskušenja. Ono, lahko je rođu moj, kad je ovde šerijat, svi su ehlem, sallam, po džanije pune, svima lijepo, potaman, kako će se pokazati oni zato uzvišeni da dadne nekad da oni vladaju kad kažem vladaju u dunjavskom smislu riječi nad nama da uzvišeni pokaže i njima i svima onima koji ih napuste evo to su ti koje sam ja oputio evo to su ti koji neće ništa mijenjati od onog zavjeta koji su meni dali to je mudrost kaže ona se ogleda Ona se ogleda i u tome što Allah tabaraka wa ta'ala kod ljudi voli bogobojaznost kad? A I kad im je dobro i kad im je zlo. I kad su bezbrižni i u iskušenju, kad pobjeđuju i kad su poraženi. Allah voli bogobojaznost kod takvih ljudi. Najviše nam Allah tabaraka wa ta'ala u objema situacijama pripada, pripada šta? Opet samo njemu privrženost sa jakinom da je situacija šta u kojoj nas Allah dovodi mudro određena sigurno i da srce bez nje ne bi znalo ispravno se vladati. Ha? Čim se malo opustiš, nešto nema, a ovako, čim te uzvišen iskuša, odma pojačavaš Kur'an, odma pojačavaš dove, odma pojačavaš šta? Svoj iman i se na njega tebara kevitala. To je mudrost. Jer zašto? Pa ni tijelo, gledajte, kako tijelo ne može bez toplote i lanoće, bez želji, gledi, umora različiti i pogodnosti i nepogodnosti. Ne može, ne može. Tako mi ne možemo bez ove vjere i bez Allaha tabarka i Te Te nedaće, iskušenja su šta? Uvjet da se stekne potpunost u ispravnost koja se od tebe očekuje. A postojanje potrebno bez onoga kome je potrebno, bilo bi nemoguće. Bilo bi nemoguće. Gledajte. Mudrost se sastoji u tome što ljude, triumf neprijatelja, znači njegova dominacija, nad njima stavlja na kušnju. Popravlja i odgaja, kao što uzvišeni kaže o triumfu koga nevjernika nad vjernicima na uhudu. Kaže uzvišeni, i ne gubite hrabrost, i ne žalostite se, vi ćete pobjednici, pobijediti ako budete pravi vjernici. Ako vi dopadate rana, pa i drugi rana dopadaju. A u ovim danima mi dajemo pobjedu sa jednima, sa drugima. Zašto? Da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide. A Allah ne voli nevjernike i šta dalje? Da bi vjernike očistio, a nevjernike uništio. Gledajte, kako uzviše mi kaže, a zamislite što ući u džernet, a da Allah ne ukaže na one koji vas od vas koji se bore i na one koji su izdržljivi. Pogledajte, kaže ozvišeni, da mislite da ćete ući u dnevni boravak, u kuhinju, u svoje lijepe kuće, a? E, nije, nije, nije. Pa da ćete ući, jel je, u prelijepo Sarajevo, u našu lijepu Bosnu. Ne, braćo, ne, one se ne spominje Dunjaluk. Zar mislite da ćete ući u džene? A da on ne ukaže na one od nas koji se bore i na one koji su izdržljivi. Pa one koji vole ljepote ovog donjavka, ha? koji vole da su i krasnote ove zemaljske kugle i da na njoj žive i uživaju i čekajući tako da im dođe smrt u nekoj zimskoj noći, a kraj njega alini učenjaci, tu je čaj ili kao ili ne znam, izgo, postiču ga na telkim reći la ilaha illallah i da ti to tako lijepo, mirno, kako si sad svoj život u rahatluku proživio, na kraju kažeš la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, evo me u dženet i ovdje sam živio lijepo, sad još ovo komišljam dženetom. Ne, uzvišeni kaže drugčije, ne, ne, ne, uzvišeni kaže da će ukazat na one koji se bori a ne na one koji sjede, na, na, na one koji pametuju, ne na one koji izmišljaju, ne na one koji se povlače. Ja ovdje ne vidim da igdje piše da ću kazat na one koji su se povukli. He, nema tu. Nema ola, nego na one koji se bore i kad se poču bort i na one koji su izdržljivi. Jer borba samo može biti, jel da mi koji smo bili u ratu, malo četnik zapisa, ti malo, hej dobro, kažu borba, ne, ne, ne, borba je kad dođe pet tenkova ko Saraja ovde, pa dođe još šest transportera, pa kad to sve filmu zadrobi, ne znaš, ni diti je glava, ni noga, ni ruka, e ta trebaš i držat, ta trebaš i držat, ta trebaš i držat, to je borba i one koji izdrže nakon borbe, a neko se, borba, borba predose. kakva je to borba, to je kukavišluk, To je kukavicu. Dalje, učišeni tevar kretela spominje nekoliko vrsta mudrosti zbog koje je dao da nevjenici budu nadmoši nad nama. Nakon što je vjernike učvrstio, osnažio, obradovao i da će se iznad nevjernika uzdignuti sa islamom. Iako su zahvaćeni tom valom slabljenja, jel ne, što se desilo je sahaba na uhudu, pokornosti Allahom jednog poslaniku sallam, oraspoložilo je šta? Šta? to što su njihovi neprijatelji zahvaćeni valom neprijateljstva prema Allahu i njegovom poslaniku. Pa što kaže Omer Bihatav, kad poslani sve, reci im ovo šta, naši su u džennetu, a vaši u džehennemu. Ha, eto ti, mudrost ovog iskušenja. To je ogromna razlika, braći i sestri. Jedni u džennet, a jedni u džehennem. Eto. I uzvišili te barke tala obještava da će svojom mudrošću vlast malo pomalo raspoređivati među ljudima, da će njel udio u tome davati kao obskrbu u razdobljima. Vi znate iz vjerovjesnika, <clears throat> narodi, semudov narod, semudov narod koji je bio i kako bogat, imali su, jel da, kažu da su bili visoki, veoma izrazito visoki, da su pravili ograde od zlata, od srebra, da su imali šator, ali posebno u, u, u, ukrašene, ukrašene šatere i da su još, malo im je to bilo dinamka, ajmo mi napraviti još i, i kakve solitere, jel da, što mi sad rekli, ili velike kuće, zgrade, po brdima, pa Allah te bar kretala, sve ono što su imali sa sobom, od krasota, ljepota, zlata, srebra, dijamanta, smaragda, sve ono što su mogli iak imati kao momini vjernici, kao lao blagodat, Allah uzvišeni diže im dokaz proti njih i sve ih, sve ih uništava. Uzvišeni kaže da im je neophodno da među vjernicima bude šehida. Govorimo o ovom ajetu malo prije. A polaganje života za istinu, za šehadet. Kod Allah zaslužuje šta? Najviši stepen i nagradu. Allah, molim da budemo ti. A to se postiže samo žrtvovanjem svog života na njegovom putu. A, vidi ove mudrosti. Ha? <laughs> Danas, danas, danas je nekako da budemo šehidi, ali šehidi sportisti, šehidi, šehid muzike, kaže. Kažu da ima i ovo, ne znam, Allah najbolje zna. Kaže, on jer on je uzdizuo Allahovu riješ na zemlji, dok je on svirao, tamo se čulo u pozadini kako viće šest hiljada sufija, Allah, Allah, I kaže on, vidiš u kakvom je on halu preselio. Jest. Pravo, pravo mu je bilo iskušenje, live show svjetla i on je okolo pjevačice, plesačice i, i Coca-Cola, jel da? Da nije, da nije braćo moja sestra, triumfa neprijatelja, ne bi se mogao steći stepen šehadeta. Subhano. Da nije, da nije triumfa neprijatelja. Šta znači? Da i on ne navali na nas, kako ćeš dobiti stepen šehida, bolam na te, kako? Da on ne, nekad ne, šta, triumfuje na tobom. Stepen koji je Allah najdraži, a tebi i meni i nama najkorisniji. Uzvišeni, nakon toga kad dodaje da vjernicima želi da se od grija očiste i pokajanjem i vraćanjem njemu kroz traženje oprosta za grije, za grije zbog koji je neprijatelj vladao. Gledajte ove mudrosti pogledajte koliko samo mudrosti u iskušenjima ima. Gledaj, kada je na uhudu, Allah te bar kretara je dao e, da vjernicima želi da se, šta? Zbog toga očisti od grijeha i da se šta? Da mole Allaha te bar kretara pokajanjem i vraćanjem njemu kroz traženje oprosta za grije, zbog koji ih je neprijatelj nadvladao. Ha? da, A uz to želi nevjernike uništiti šta? Njihovom mržnjom i nadmenošću ukoliko pobjede. I uzvišeni najzad poriče vjernicima očekivanja da u dženet da u dženet mogu ući bez borbe i strpljivosti. To jest ne mogu, poručuje im da to njegova mudrost odbija. Jer u dženet u dženet ući će u istinu ne mogu oni bez borbe na njegovom putu i bez strpljivosti. Kad bi bili neprestano, pomagani i jaki, razmašni, niko se protiv koga takvi ne bi borio i ne bi bili stavljani na iskušenja, zlostavljanja neprijatelja koje trebaju, trebaju strpljivo šta nadvladati. Danas, danas je dosta oko ovih stvari i polemiše i mudruje i izmišlja i laže na sve moguće načine da je malo djete može prepoznati uh, da to nije ništa drugo nego samo stvar da se bježi, bježi od iskušenja. I postoje dva velika nerazumijevanja. Gledajte, nerazumijevanje smisla vjere i nerazumijevanje smisla sreće koji su ljudima krajnji cilj. A to je džennet. I ta dva, ova dva nerazumijevanja rađa se odustajanje, od traganja za smislom vjerom i smislom srećem. Zato što se ove stvari ne razumiju. Jer da nije iskušenja, kako bi se mi apsolutno oslonili na Allah, tabar kvitala. Mi se svakako moramo osloniti. Ali iskušenja kad dođu, onda ti nekako, subhanala, govorim sad svoje ovaj, iskustvo, onda mi ona još draži. Allah okvar, još ga više volim, još mi valjađe dođem, vidim, kad pogledam jel da, vi znate, bilo je ti stvari u zadnje vrijeme, evo i ovde, privođenje ovo, ono, onda čovjek kad vidi kako oni to tebi kobajali, jel da, prijete, pa ovo, pa ovo, pa ovo, i ti onda vidiš, Allah, otvr, vidi, pa ja samo mogu da Allahom, nemam kome drugom. To je ta mudrost. Ma to je najljepši osjećaj koji čovjek može imati kod sebe. E sad mi gospodaru, trebaš ti meni stalo, ja tebe stalo molim da mi pomoviš, ali sad svatam zašto si me iskušao. Sad shvatam Allah otvr kako si uzvišen i velik. Sad mi trebaš gospodar. I Allah me kroz to pomogne šta? I sve naše pomoći da ti sav, sav, e, sav svoje srce, sav svoj jekim, sav se osloniš na šta? Na pomoć svoga gospodara. I tako zaradiš, zaradiš nagradu. <clears throat> Ljudska sreća i pravi uži, užitak, uživanje i zadovoljstvo temelje se na pet pretpostavki. Razumijevanje šta je to sreća, čeži za srećom, prepoznavanju načina na koji se sreća može dostići, radu na ostvarenju sreće i strpljivost na tome. Uzviše mi kaže, Valastro in nevim sami pije hustru, kaže, tako bi vremena čovjek doista gubi. Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, vam ilu salihat, dobra djela čine i koji jedni drugima istinu i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Ovdje se želi reći, da dvije pretpostavke na kojima počiva samo odmah nakon ljudi imaju kraj u nerozumijevanju Allahove tebara kao je ta'ala vjeri. Njegovog obećanja i pretnje. Gledajte, ako čovjek smatra da je privržen vjeri i da srcem i postupcima radi ono što mu je naređeno, da se srcem i postupcima kloni ono što je zabranjeno, a to čini nerazumijevajući vjeru i dužnosti prema Allahom, niti što se od njega želi, on onda ne zna šta su Allahova prava kod njega. Ne zna šta odvjeri ima kod sebe. A ako smatra da uzvišeni Allah te barka tela neće pomoći onoga koje je na strani istine na ovom svijetu već da je pišao na ovom svijetu sledi nevjernike, licenjere ili na račun vjernika nije bitno odnosno da ko? Razvatnici, zulomčari, pokvaranjaci pobjeđuju one koji su na istini i bogobojazni to je zbog toga što ne razumije Allahovo obećanje i prijetnu Allahovu takvima. Gledajte, što se tiče prve pretpostavke, čovjek zaista često zapostavlja neke obaveze koje mu nisu poznate koje ne zna zbog toga što mu je znanje ograničeno, a često i zapostavi i znajući da li zbog ljenosti ili pocijenjivanja ne znamo, ili zbog sklonosti da i sebi pogrešno tumači, zbog pogrešnog tradicionalnog odnosa prema njima, ili zbog toga što mu se čini da je zauzet nečim prečim od njih, i zbog nečega sasvim drugome. Ih, kako je, kako je to, kako je to pametno. Gledajte, zato se može biti da takvi ljudi osjećaju Osjećaju se postiđeni, osjećaju se posluđeni. Ako propuste neku strožu i blažu telesnu obavezu, a tako se ne osjećaju kad ostave možda još strožu obavezu srca. Srca. Oni se stide kad počine nešto banalno, što je tijelo zabranjeno, a nesmetano čine zabranu srcu koja je daleko, daleko, daleko strožija. Tako se i pojavi, pojavi nifak kod ljudi. Nisu rijetki ni oni koji Allah služe onim što je zabranio, vjerujući šta? Da je to čin pokornosti i približavanja i druge nema. Takav nije on položaj. Gori je od položaja oni koji to smatraju grešenjem. Slično, onima koji vole e, pjesme, muziku, ne znam, dobro slušaju misle da se šta? Približavaju Allahu tabar ta'ala. i smatraju da su miljenici milostivog pjesnici, jel da? A u stvari, oni su miljenici, miljenici, miljenici, šeitana. I danas je mnogo onih koji misle da su na razne našine istinski ugnjetani, a u stvari nije tako. Već se radi o tome da su donekle u pravu i da su donekle prema sebi šta nepošteni. Oni ne vide da i kod njih protivnika ima nešto što je ispravno i pravedno, samo što pristrasno pristaju uz nešto što zaslepljuje i zaglušuje. Čovjek je po prirodi jele, sklon samoljubljivosti i onda kod sebe vidi samo lijepo a kod protivnika samo ružno. Ovo se ne smije desiti, desiti jednom muslimanu. I ne samo da on vidi, misli da je kod njega sve kako treba, već toliko je ta samoljivost u njemu se uvrežila da čini da mu se sve kod njega ide da lijepo i dobro. Kako uzvišeni kažete, Varka Tala, preoznačenja, kako mogu biti isti onaj kome su njegova dijela prikazana lijepim, a i oni smatra lijepim. Dok mržnja prema protivniku čini da ono što je u redu, kod njega vidi kao ružno. Slično onome, jel da, što danas mnogi rade. Većina vjera Vjera pod navodnim znacima su običaje koji su ljudi preuzimali od očeva i predaka, oponašajući ih u svatanju šta je pozitivno, a šta negativno. Šta je ljubav, a šta mržnja, šta je prijateljstvo, a šta ne prijateljstvo. I mi smo toga danas svjesni. Svi vjerovjesnici, svi poslanici, braćo moja i sestre, od prvog do zadnjeg imali su na identičan način iste protivnike. Iste protivnike. U smislu pozivanja vjeri svojih djedova, ovo narodi koji su odbijali i rugali se poslanicima i vjerovjesnicima, neka je Allahov spas na njih, salam i mir, svi narodi su odbijali ove vjer, vjerovjesnike samo zato što im nije odgovaralo da budu Allahovi robovi. Nije im odgovaralo da budu robovi milostivom, pa su ova iskušenja ovim iskušenjima su se šta rugali, bježali od njih da im se, da im se ne bi nešto ružno desilo, jel da govorili su bježite poslanićima i resima idite od nas, vi nama samo možete tako doneti kakvo zlo ništa nije čudo ništa nije čudo da se ta istorija ponavlja da ljudi koji nisu shvatili čime su zapravo iskušani pali su u iskušenja i svoje su laži svoje su obmane i svoje i ljude koji su koji su vukli sa sobom narodi su upravo radili na taj način da su smatrali da ono upravo to što oni radi da je najmudrije za taj narod da je to najmudrije za taj narod a to je da se upravo bježi jer su poslanici jer im je istina tevhid i din sa čime su dolazili poslanici upravo to im je bilo šta iskušenje. Iskušenje, a ja jadnici nisu ni vidjeli, ni osjetili da upravo to, da su se tada na Allaha Tebarka Tala oslonili i da su njemu uzvišili uzvišenom krenuli, onda bi bili pravi mudraci u iskušenjima. Onako kako je uzvišeni opisuje, nakon borbe, nakon iskušenja, uzvišeni daje da neki budu pobjednici, a neki uđu u džennete svoga, svoga gospodara. Uzvišeni te barakve tala, tim takvima i svima koji god prihvate ovu njegovu lijepu vjeru, prelijepu vjeru, garantuje da će pobijediti njegova vjera, garant njegova stranka. Ovo ne smije niko sport. Ovo ne smije niko ni pomisliti da to nije ovako. Ovo ne smije nikako da bude. Ovo treba da se izbriše. Da nema nikako u srcu jednog muvahida. Jer kod koga se ovo smijestiti? zapašće u veoma tešku situaciju. Tad će iskušenja koja mu dolazi od strane gospodara postati mudrosti kojima će on bježati od tih iskušenja. Uzvišeni garantuje da će pobjediti njegova vjera, njegova stranka, njegovi pomagači koji njegovu vjeru drže, pod podupiru idejno i praktično, a nije zagarantovao nigdje pobjedu neistine. Neka mi neko donese, ako ima dokaz drugčiji. Niti je uzvišeni gdje obećao da će pomosti, pomoći batilom svoju istinu. Neka neko donese elem selem, čekamo do sunnjeg dana. Ajete ili hadise gdje je uzvišeni tebar kretara zbog mudrosti koje će imati neki ljudi na, na, na, u kasnim vremenima dozvolio, dozvolio i da će on pomoći zbog tih mudrolit, mudrolija i mudraca batilom svoju istinu neće nikad njega mi uzvišenog nikad to se neće desiti naprotiv kada dođu iskušenja mudrosti tih iskušenja jesu upravo to da saburaš da izdržiš, da budeš jak da budeš šrst, da ne posustaješ da kreneš pravo da kreneš još više, da tek onda stegneš dobro patike da tek onda pregledaš svoje stanje pa da vršiš samo obračun sa svom, jesi li gdje posustao, jesi li gdje skrenuo, jesi li tu slab, da vidiš kad dođu ta iskušenja, da li si stvarno jak, da se sam sa sobom obra, obračunavaš. Jer uzmišljeni nije zagarantovao pobjedu nigdje, e, neistine tako mi Allaha. Iako ona koja je na njenoj strani, na strani neistine, misli da je pravo, nek to on objasni mačku, sigurno će to biti propast za njega čast i dostojanstvo su namijenjeni kome? Sledenicima akide ili sunnata vol džemata, sledenicima vjerovanja. Prije svega sledenicima vjerovanja, jel da nećemo ovdje da ne bi neko pogrešno protumačio, pogrešno protumačio, ne govorimo, mislimo i na velike grešnike, jel tako? Kaže, čast i dostojanstvo, rekli smo, su namijenjeni sljedbenicima da se ispravimo vjerovanja s kojim je Allah slao svoje poslanike ali salatu selam s kojim je šta objavljivao svoje knjige a ono je znanje koje nam je farz djelovanje i stanje aha ono što nam je Allah tebar kretala sa čime je slao svoje poslanike i vjerovjesnike sa njima objavljivao svoje knjige a ono je znanje djelovanje i stanje ovo stanje o tome govorimo uzvišeni kaže i vi ćete pobjediti ako budete vjernici i vi ćete pobjediti uz šrt da budete vjernici kaže uzvišeni čovjek ima snage ovo ne kaže uzvišeni ovo su moje riječi čovjek ima snage onoliko koliko ima vjerovanja Allah uzvišeni kaže a snaga je u Allaha i poslanika njegova i uvjernika. Koliko je snaga akideta, jaka je vjerovanja, toliko ćeš ima snage. Znači, čovjek ima snage onoliko koliko ima i vjerovanja i razumijevanja njegovog smisla, jer je udio u snazi koji mu je ostao srazmjeran iz ostanku razumijevanja smisla vjerovanja. Idejno, praktično, u praksi, postupkom i srcem. Allahovo čuvanje čovjeka je također s razmjenom veličini njegova vjerovanja. Uzmiše mi kaže, Allah doista štiti vjernike. Ako štićenje oslabi, to je zbog snaga. Znači, veličina snage i ono što ti zafali su u skladu sa nivom vjerovanja. Uzvišeni kaže, o vjerovjesniće, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede gledajte, tebi i vjernicima koji te slijede. Što znači, dovoljan ti je Allah i tvoji sljedenici, odnosno, dovoljni su oni tebi i ti njima. Poslanik im je dakle dovoljan u mjeri u kojoj oni poslanika slijede. Koliko se na njega ugledaju, koliko su mu pokorni. Onoliko, koliko im manjka vjerovanja, majka će im pomoći od strane gospodara Tebarka Vata'ala. Ehli sunet, ehli sunet vođe ma, podučava da se vjerovanje povećava, i smanjuje, jel tako? Nam. Allahovo štićenje i čuvanje svoga roba strazmjerno je sa robovom vjerovanju. Znači, strazmjerno je čuvanje od strane gospodara Tevaru Tala koliko, koliko je vjerovanje kod tebe. Kaže uzvišeni, Allah je zaštitnik vjernika kao i Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i dostizanje stepena dostizanje stepena braća i sestre Elija je srazmjeno sa čovjekovim akidetom, to jest visinom vjerovanja, jel'a? O tome uzvišeni kaže, Allah je šta? Na strani jednika. Ako se vjerovanje okrni i oslabi čovjekov udio u Allahovom, da bi Allah stao na njegovu stranu i štićenju bit će u skladu sa njegovim vjerovanjem. Tako i sa pomaganjem i potpunim podržavanjem. Vjernicima su ona potpuna u skladu sa Allahovim riječima. Kaže Allah, tebar kretala. Evo ga, mi ćemo doista pomoći poslanike naše i vjernike u životu na ovom svijetu, a i na dan kad se dignu svjedoci. Gledajte ovo. I njegovim riječima, kaže Allah, tebar kretala, pa, mi, pa smo mi oni koji su povjerovali protiv neprijatelja njihovi pomogli i oni su pobjedili. Gledajte ovo. Za koliko je čovjek na vjerovanje, za toliko su mu umanjene Allahova pomoć i podrška. Zato, ako čovjeka zadesi neka moralna, materijalna nevolja ili e, triumf protivnika ili nadmoć nad njim, to je nastalo našom greškom zbog znamenarivanja neke od obaveza zbog činjenja nečega što je zabranjeno ili zbog slavljenja vjerovanja. Sve što nam se zadeci je samo radi nas. Kaže uzvišeni i na taj način, na taj način biva otklonjena šta? Šubha ili dilema koju neki navode u vezi s rečima Allaha tabar kvetala, a Allah, a Allah neće dati priliku nevjernicima da uništi, da uništi vjernike. Jedni kažu da ovaj ajat ukazuje na to da Allah nevjernicima neće dati priliku da unište vjernike na budućem svijetu. A jedni kažu učenjaci da im neće dati priliku dok vjernici hodočaste istina je. Kažu sljedeći učenjaci da ove riječi znači što je niže navedeni ajat ovaj malo smo rekli da je neprijatelju put zatvoren prema sljedenicima učenjaci sljedbenicima jakog, jakog vjerovanja. Međutim, ako vjerovanje oslabi, neprijatelj se put prema nama, braćo moja sestra, otvara. S Srazmjerno slabosti našeg vjerovanja. Vjernici, zato i je smudrost u iskušenju da osaburaš i da izdržiš. Vjernici im put otvaraju time, to jest što su zanemarili pokornost Allahu, Znači, čim zanemarimo pokolnost Allahu Tebara Kevotala, time šta? Otvaramo puteve nevjernika da nas, da nas sataru. Dakle, vjernik je slažan, jak, podržavan, popolnost, pomognut, osigurat. Taman kad bi se protiv njega svi stanovnici zemlje skupili, ukoliko se vlada prema smislu vjerovanja i sve svoje dužnosti isponjava postupcima i srcem uzvišeni kaže takvima. I ne dobite na hrabrost i ne žalostite se. Vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. Zatim na drugom mjestu kaže uzvišeni i ne budite kukavice i ne, bud, ne nudite primirje kad ste jači jer Allah je s vama on vas neće nagrada za djela vaša lišti Allahu akvar ne budite kukavice i ne nudite primire kad ste jači. Ne mojte nuditi, braće i sestre, kompromis na račun Allahove te bareke o ta'ala vjere, jer Allahu ne možete i ne možemo nauditi ništa. Samo se može, braće i sestre, ovaj kompromis koji nije utemeljen na riječi Allaha i njegova postavlja Nika sallallahu alaihi sallam počnemo mudrovat vratiti onama i razbiti o naše, o naše glave. Ova garancija ide zajedno sa vjerovanjem koje ima ulogu Allahove vojske, s kojom je čuva ne odvajajući je, ne je, a odbijajući neprijatelja, kažnjavajući nevjednike ili cemjere za nepravdu koju drugima nanose čineći dijela koja nisu u skladu sa Allahovim tebareke vata'ala propisima. Toliko, braćo moje sestre, od mene za noćas. Molim Allah uzvišenog da nas pomogne da istrajemo na putu istine, molim da te barhe otala da iz naših srca izbaci, izbaci kukavišluk, strah, munafikluk molim da te barhe otala da nas pomogne na uzizanju njegove riječi ono što sam pogodio to od moga gospodara te barhe otala a ono što sam promašio i pogrešio to je od mene izeta hađića i od šejtana, Allaha molim da mi oprosti. Molim Allah da nam oprosti grijehe. Molim Allah uzvišenog da oputi muslimane. Molim Allah da nas poštedi iskušenja koja nismo u stanju podnijeti na dunjalku kaboru na sunjem danu. Molim Allah te bar kretela da nam podari mudrost da ne posustanimo u iskušenjima. Da upravo shvatimo mudrost iskušenja u kojim nas je Allah te bar kretela stavio. Molim da te bar kretela nas pomogne da istrajemo na istini da nas sastavi sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim i posljedna dova alhamdulillahi rabbil alamin subhanike Allahuma vebi hamdik ašadu an la ilaha enta stakruke wa atubu lik assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh